ujunere jamma e jamma gooto les mille e une nuit e ɓoyde sasani en laamu perse kiingu carinongu e nder endo honnoɓe lugge mawɗe e tokose ɗe kala ko ɓuri woɗɗude ganje haa to siin nden wi'ama ina wanno laamɗo e ɗeɗon koɗorɗe ko ɓurnoɗo tengtude e laamɓe e on sahaa omo waɗanno kala ko ina weltina e haalaji mum e gandal mum e rentade mum ko ɗum waɗi omo hulɓina hoddiɓe makko sabu nde haalede ngalu makko e gandodiral makko e cente cente hatanteɓe janguɓe o jogino ko ɓiɓɓe ɗiɗo afo biyeteɗo sariyar ko tedduɗo e ndenu baaba makko omo jogino sariyaji kewɗi koddaji o noon wiyete ko sagenan on ne ina jogino ɓural e dow mawniraɗo o caggal lamade ko juuti e ndimagu lamɗo o hono babiraɗo o maayi sariyar heɓiti jappere laamu ngu sadianan yalti e kala peccoru baɗirangu ñawoje laamu ngu ko ɗum sabobini omo foti wurde kanko goto e dow leptude mawniko e kala moƴƴere makko rento kadi e kala ko ina metta ɗum hello iɗi o heɓi caɗele seeɗa e kebgol hoore makko o sirindo sariyar e ɗoftade lamɗo o holli yidde feccude gure ɗe hakkunde mum e miñi mum o rokki ɗum lamorgo tartadi mawgo sadje nan ɗon e dumuno daɓɓo yahi hoɗoyi o sincoyi to samarkande wuro lamorgo ngo waɗi duuɓi sappo caggal ko ɓe lamɓe ɗiɗo ceerti e on saha sariyar yewniti miño mum haa ɓurti fewji neldugol ɗum jagorgal makko kalfinangal ko faati e jokkodiral leyɗele mbele omo ara yiide ɗum o suɓi on jagorɗo ko e fedde ardinde lamorgo ngo fedde ɓurnde towde o yaadi e ɗoftare lamɗo o no haniri ni o waɗi ko yaawi ko yacci nde o ari haa o faandi samarkande sajenan soyinimo heɓtinimo yawni e jottagol makko o yalti ngam jaɓɓade mo kanko e watulaaɓe makko ɓeen e ɗoftaare mawnde e ɓe ñanti haa yuuɗi hello tati e weltaare mawnde laamɗo tartari jaɓɓimo teddinimo nden naamnimo kabaru paatuɗo e mawni mum jagorɗo e heppude andodirde e ɓe wayri e gite mum o jangti fof ko addi mo sajenan welti ha koɗo tan weltare haɗata o wi jagorɗo nunɗuɗo mawni am lamɗo o omo waɗanami teddule kewɗe ete a wawano addude ɗo ko ɓuri ɗum ɗo welde so tawi mawni am o duwi ko o yidemi miɗo heppanno o duwaw no nangiri kam ni ko noon min ne kadi nangirmi ɗum sehlagal amen koko duumoto leydi am ina deeƴi kadi mi rokki on balɗe sappo wonde laamorgo am bel mi waawa hebaade no en njaadiri ɗum noon jarani ko aɗa wona ɗo waktu daɓɓo wadde noon ndarneɗo tillisaaji mon mi yamira jooni jooni yo on ngaddene nyaamde e njaram mon ɗum waɗa hono hojom taw fof gasi laamɗo naatoye samarkande ngam hollude yimɓe mum nuldal ummoraade e mawni mum hello nayi nden yonti sadie nan haljiti heɓaade yamiri cukku mum yo ardu laamu makko nde wonno omo hoolimo omo horsini ɗum kadi ɓe keddo e jamirooje makko haa nde o arti fof ñande so weeti tan ko ɓe yahatɓe o suɓi yaadiɓe makko o waynijom suudu makko nde yahi haa hiiri o yalti samarkande kanko e yaadiɓe makko ɗanngal o yahi to tillisa makko mo darnuno e sara tillisaaji jaagorɗo o o woni e yewtide maɓɓe haa jamma jenngi nden o yiɗi kadi ɓuccuyaade jom suudu makko hono debbo laamɗo mo yiɗi sanne o rutti to galle to kanko tan gooto laawol makko portingol faade to debbo makko o sikkano ina yiya ɗum e on waktu ndeka noddino goto e watulaɓe makko ta ɓooyi ko ɓe leli haa ɓe ɗanima ɗoygol luggol lamɗo naati e teyre omo sikka o juuka debbo makko ina wondi e yewende e miijoji ummade makko e gilli aduna yo laakara kono ko oni ɓernde lamɗo nde o tawi jangi huɓɓannoge nder galle ge meeɗa nyif waɗani hay pooyel wona hay e nder suudu debbo lamɗo hello joyi o yi gorko ina leli sara debbo makko o darti o ƴewiɓe ko juuti e wasde sikkitade o wi'i ko wawimi heɓde fof kam wona e lamorgam gonmi cikkumi tan gonmi ko e yawede ah kuɗaɗo an a wasata halkede wonde mi lamɗo ponmi ko halkude saseyeji naɗɗi e leydi am ndi fof e waɗeyde mi gorko lefnaɗo o kam mi warat ɗum tan mi usta mette ɗon tan lamɗo fooɗi laɓal makko o ɓatti lelde nde e soppande wootere ɗoyiɗi maɓɓe gonti maayde caggal ɗum o ɓamirɓe gooto gooto e weddoriɓe fallanteere ɗo ɓe beddoranno tuundi maɓɓe o habturima hono ni o yalti wuro ngo honon o ardunoni o naati e tillisa makko o yotti ko ɓoytani tawa hay e goto o haalanani ko waɗi ko o yamiri yomi ndendindin tillisaji ɗi e ɓe njaha ɗum waɗa ko yaawi kono siwa weet ɓe nangi laawol e yahdude e baggi e liite kolliroje weltare mawnde ndewi e laamɗo o o lamɗo istunare e bargol jom suudu makko addanimo jiɓare nde yaltani ɗum hay gotol e nder ɗangal makko hello jeegom nde ɓe gari ha ɓe ɓatti lamargo endo o yi eɓe gara e wondude lamɗo sariyar e yeeso maɓɓe weltare nangodiri hakkunde lamɓe ɓe nde ɓe jottodiri kamɓe ɗiɗo ɓe fof ɓe telli e leydi ɓe maɓɓodiri ɓe mbaɗiti pucci maɓɓe ɗi ɓe naatoy e nder wuro e sukkondirde kuljinaali yimɓe heewɓe laamɗo reggondiri e miñi mum haa nder galle makko to suudu ndu heblanno ɗum too ndun suudu ina uurna ina sinka haa jalbi kadi ndu dari ko e sara ngesa ɓesnooje ko ɗon ɓe keewi waɗde welnere e pijirlooji maɓɓe sariyar yalti haa o looti o ɓami comci makko goɗɗi laaɓɗi nden o andi kay o haljiti o arti ɓe jooɗi e jappeeje maɓɓe ɗaɗɗe batulaaɓe maɓɓe goɗitiiɓe sababunde ɗoftare maɓɓe daamɓe ɗiɗo ɓe goni e yewtude honno jiiduɓe yiƴam gondirta ni kadi sehlagal maɓɓe ina mawni sanne kono ko ɓe wayrodirɓe nde bottare yonti ɓe nyaami haa ɓe kaari ɓe njarti njaram maɓɓe mbelɗam uuɓɗam nden ɓe jokki e jewte maɓɓe ha hiiri hello jeeɗiɗi nde yahi ha jamma jengi sariyar yalti acci miño mum leli bele omo fofto sadi nan kiitaɗo leli ɗaani kono so mawni mum waldino e makko ɗum ustananno ɗum kulhuli ɗon tan seeɗa o ummi o giddi miijoji kulɓiniiɗi ngoni e palpaltondirde e hoore makko kono wonno sago mum ko ɗanaade mayde debbo makko nde horima yaltude e nder ɓernde makko haa o serti e sago makko caggal ɗum o ronki ɗanaade o ummi o wori noon haa weeti nde mawni mum yi ɗum tan o sikkiti holko hemma lamɗo tartari hol baɗɗoma nde sunaare njiyanmi e yeeso maɗa mata ko jaɓɓungalam ngal woni ko fewani ala min keɓɓuri mami kono miñi am mo ɓurmi yidde bar ala ko mbanmi ko fewnitakima wasta noon koko goɗitiɗa ko gure maɗa walla jom suudu maɗa hello jeetati a so tawi ko ɗum jimma miɗo foti wadde ko yaawi beli mi hawrindina kala ko podanno mami bele kalde cokluɗa aɗa wawi ruttade samarkande ɗone jangu mum tan o rendindini kala ko ɓuri ngarɗude e ngalu endonaɓe sariyar dartinani wajade mo e yewtude mo ha o heɓta hakkille makko kon ɗum fof e yadude pijirloji maɓɓe aɗani mo jiɓade hakkille waɗi ñalgu goto sariyar fewju wanyoyde ɗon e wuro ngo leydi ndi endi heewi lelli sadje nan ñaagiimo yaafuya ngam wasde yahdude e makko waañoore o wi cellal makko heewaani lamɗo o noon e annje luwndaade miñi mum acci mo o heddii ɗoon kanko tan o yahdi e watulaaɓe makko nde ɓe njalti lamɗo tartari mawngo heddii e yeeweende naatti nder suudu uddi wuditi fallantere wotere woni e ndardude ɗon ngesa ɓesnoje ba ɗon ko nokku joɗɗo baɗɗo colli joɗɗi eɗin diwa eɗin njaha eɗin garta ɗum weli ɗum kono ɗum fof dey haɗani debbo o ina arta e hakkille makko o yowti gite mum e ngesa he o woni e ndarde asaman omo fela hoore makko hello jeenayi mo ndarannoɗo gotel e asman o tan ha wodi ko dillini dame galle ɗe dame ɗen guditi fodde rewɓe nogas jalti faade e gesa ba taw ko debbo lamɗo e horɓe makko jalti ɗon loto yaade to gesa to on debbo lamɗo e sikkude lamɗo tartari mawgo o ko jadduɗo e maɓɓe wañore rewtiɗo yeeso fallantere lamɗo ɗo on noon e yidde laaɓede mo o dari ɗo wawata yiide hunde kala taw o yiyatake omo ndara ɗum ko anditi kam ndewɗo e debbo lamɗo o ko baɗanomo kala hunde ittanimo cumci makko ha heddinguɗo dabɓonkoñ omo sikkanno ko rewɓe ɓolɓe goni ɗon tan ha o yi wattulaɓe worɓe sappo ina gonɗi e boomi maɓɓe debbo lamɗo one ɓoytani ɗon taw nangodiri e gorko o foɓɓidiri juuɗe o wi'i masud masud hello sappo tan ha gorko goɗɗo jippi ɗon e leɗɗal dogi faade e debbo he ina welti ko ɓenni ko hakkunde ɓe rewɓe e ɓe worɓe welani fillade sabu ɗum welani haalde ko yidde andinde tan wonde sajanan kam yi'i fof kadi heɓi ko haali taw mawni mum yedittako belema ngal ɗo kawral yiɗodirɓe juuti haa hakkunde jamma ɓe nguulotono e beelal mawngal ɓurngal sinkeede e nder ngesa ba nde ɗum ɓenni ɓe ɓami comci maɓɓe rewɓe ɓe naatiroyto damal suudu laamɗo to masun noon dewrunooɗo dow tata ngesa to rewti ɗo rewno ɗeɗo geɗe fof ɓenni ko e yeeso laamɗo tartari mawngo ɗe ɓeydanimo miijooji ɗi ngasata o wi'i ndeke mi fotaani sikkude ko min tan heɓi caɗele sikke ala ko ɗum pottuɗum worɓe fof sabu mawni am laamɗo laamiɗo gure kewɗe ɓurɗo towde e laamɓe aduna ɓe fof horima salade ɗum ko bannomi ko noon ko kiite gondunomi kono ɗin miijoji gonta kam jibde hakkille e kedde aduna am hello sappo e goo he on saaha o natti sunade o yiɗano ñamde e on waktu kono nde oɗo tiyatir ɓenni e sara makko e yeeso makko o nyami ko meeɗa nyamde gila ummi samarkandi kadi o nani welner ina jogori waɗede ko ɓoyata e nder wuro he nyangu dewɗo hen o o hepti hakkille makko o jirwi kadi nde o nani mawni mum ina arta o jaɓɓoyi ɗum dow laawol omo jerfa ɗum sariyar ko adi fof tugnaki eko wakli ko o songiti ɗum ko hannomo yaadude makko wañore o sali fadde ha o jaabo haala makko ka o haalani ɗum kawral lelli e kulle goɗɗe ɗe ɓe mbari e weltare nde o dañi nde caggal nde sajanani hettimo no moƴƴi heɓiti haala ka nde wonno o alda han kadi e sunaare jimnode hakkille makko o ko juuti o haali fodde ujunnaaje geɗe belɗe e beltinoje lamɗo o noon e sikkude tawtar waaji o ɗo wonno welti e yiirude ɗum yeeso weltaare o wi'i miñi am miɗo e jaara allah e woñcitaade ma e yeeso laamgo nde o waɗi e ma caggalam soko goonga miɗo welti kono wonko ñaagotomaami kadi mi juurimaama yo a jaɓanam ko mbiyanmaami ko hello sappo e ɗiɗi holno mbaawiranmi salanaade ma laamɗo tartari o jaabi aɗa waawi fof e dow sajanaan haal miɗo heppi anndude ko cohluɗaa e am gila nden naɗɗa e dingiral am he sariyar heɓiti wi mi yi e maɗa mbaadi e mette ɓaleeje ɗe kwarani mi ittirde kala ko ina weltinire mi sikki hay koko goɗitiɗa ko gure ma walla debbo ma jontaɗo o gonɗo to samarkande sabinuɗum mi anda fof ko fewani ko bannumi hanno kam haalde tan ko hulde hade a mettin joni noon mi tawtima aɗa e neɗɗagal ma ɓurgal timmude aɗa welti ete ala fof ko gandumi hen hakkilma ina yalti e ɗe mette ɓaleje ha laaɓi tinno haalanam ko saabino aɗa sunoroni kadi ko waɗi joni a serti e nde sunare hello sappo e tati e ndeɗo yewtere lamɗo tartari mangu deƴƴini ko juuti ina miijo o wayno ƴeewaɗɗo ko jaabimo nden ɓe njabodiri ɗi konnguli ko an woni lamɗo am kadi ko a ceerno am wadde miɗo ma ñaagiyo a welto e kala ko ara kam namno ala miñi am laamɗo jaabi o wi ara kam ɗum foti jaɓan mi yiɗa calannoɗa kam sadio nan ronki lundade jamirooje sariyar o wi ah mawni am wadde mi jaɓanima sabu a yamiri kam nden o simtani ɗum ha laaɓi ko o wanno debbo makko to samarkande ndo gasni haalandemo o wi ko ɗum takno sunare am nyaaw so tawi komi toñƴo e sertude e makko a ah, miñi am laamɗo jaabi e dande hollirore jurum laamɗo tartari a fillani mama kam gacce kirsiniɗe hol fof no mbawirmi heɗade ɗe gacce ha gasi mi rokki on yamirore halkude kala taƴotoɗo gadi komi joɓowo kala baɗɗo ɗum sabu ɗum moƴƴani hello sappo e nayi so tawino ko min wonata wonki debbo goto ko gittanmi ko mbaɗɗa ko hawnaki kam hay seeɗa sabu ko njiɗa ko ina wara gilli a allah daw ko hulɓini mi meeɗa ɗamino hono ɗum ina heɓa neɗɗo haalaka kam an o kono noon han kadi yettu allah e ko sernduma ko e oɗo debbo nde wonno mi sikkano ɗum inama fodane kono welto e ko janginɗa kam ko waɗanam ɗum sirlu sajanani dañi caɗele e nde ɗo toɓɓere ɓeydade e ko ɓinni ko e yidde laɓɓinande mawni mum ko o namni ɗum ko kono hankadi o woppi miijo salanade mo wadde miɗum haalana sabu ko ɗum ɓuranma miɗo sikki tan somi haalanima ɗum waɗantama caɗele sabu ko an duñimi e haalandema ko miijo nomi yejidde haa daña e nder ngurdamam serat wi ko puɗiɗa ko haalde ɓeydanikam kumpa war ko yaawi kalanami o sirlu e hol fodore ɗum woni hello sappo e joyi lamɗo tartari horti nangude hoore makko o haaliri gotel gotel haal ardi gila e paykinagol ɓaleɓe ngol ha e jaltugol debbo lamɗo kañum e horɓe mum o yejitani hay masud caggani ɗo settiɗe geɗe kersiniɗe o wi kadi mi sikkano rewɓe fof ko nunɗuɓe mbawa habde e tedduɗo ngoɗo miijo addanikam wiide ko lefre tan gorko wondata ha wiya ina sakko debbo mum no mbannumi ni ko non tan serdata kam eɗe nyawanɗe non tiɗirino kam kono mi wannu ɗum kadi so tawi aɗa kam hooli rewɗo ndewmi ɗo dentinoje ɗe ina laaɓi kono lamɗo o ronki nadde e majje o naati e tikkere ko mbiɗa ko debbo lamɗo endo ina wawi yeyde hoore makko eko alda e gacce ala miñ am koliranmi ko mbiɗa ko tan ko mi yiya ɗum e gite am hunde nde ina hani min e hoore am mi laaɓe nde sadje nan jaabi mawni am so a yiɗi settade ɗum ɗum tiɗani a waɗat tan kadi ñangu wañore wonde sen jaltuye wuro ngo e wondude watulaɓe men darto eɗen to lesdi lisaji men so jamma jofi enen duttoɗen wuro to suudu am to miɗo felliti so weeti ay yar ko jinomi ko hello sappo e jeegom lamɗo o jaɓi ko o haalana ko kadi yamir yo wanyore wonde waɗe ñande hen tillisaji ɗi ñuɓeya to wino to ñangu dewɗo hen o lamɓe ɗiɗo ɓe fof njaadi ina ngondi e watulaaɓe mumen nde ɓe jottiɗo ɓe ponno haɓɓidde ɓe ngoni ɗon haa jamma sariyar noddi cukko makko o o yamiri mo lomtaade mo kono o haalananomo ko o waddata ko kadi hay gooto wota yaltu hay so tawi ko haaju mawɗo rokkiɗe e jamirooje laamɗo tartari mawngo e kanko ɓe mbaɗɗi pucci maɓɓe ɓe njalti nokku o taw ɓe nganditaka haa ɓe naatoye wuro ɓe keɓeto suudu sajanan ɓe leli ha weti subaka law ɓe daroyiɗo fallantere lamɗo tartari dardanno ɓaleɓe ɓe ɓe ina kalanno tan ha ɓe jiddamal kaɗalgal ngal ina udito debbo lamɗo o yalti e wondude e ɓaleɓe sappo ina murni debbo o noddi masud nden lamɗo yi ko wamti ko fillananoko e gacci helle sappo e jeeɗiɗi a allah o luuki ndaw gacc ndaw kuddi holno jom suudu laamɗo hono am waawirta waɗde ɗe gacce a miñi am o woni e maɓɓaade laamɗo tartari enen ɗiɗo ɓe fuf kolliten aduna o wonde ngilngu ɓernde waraama sabu so fewniɗo tan jam foytoto woppen gure men e kala ko ɓadi en njahen gure janane nguuroyen toon e suuraare sadje nan salingon miijo kono ronki ittude ɗum e fitina o wi mawni yam mi jaɓanima e teddungal miɗo feliti rewde ma haa e kala ɗo welma kono daminanomi wonde en gartat so en kawri e ɓurɗumen mettirede lamɗo jaabi wi mi jaɓi kono mi sikkani so eɗen kawra e jasɗo en lamɗo tartari o wi mi ɗaminaki so eɗen goɗɗoya ni e ngal ɗangal men ɓe kaaldi ɗum ɓe njalti galle laamorgo ngo ɓe ɓamti laawol ngol ɓe ngardunongol ɓe nyalli yahde haa jamma ari ɓe mbaali e les leɗɗal nde fajiri seeki tan ɓe jokki e yahdu maɓɓe haa ɓe ngari e cukkiri piinundi njoondi ina e sara maayo ɗon noon waɗi ko cerekon seeɗa e nder leɗɗe mawɗe ɗe ɓe njooɗi e les leɗɗe mawɗe ɗe ngam foftaade e ɓuubri ɓe gona yewtidde ko fati e rewɓe maɓɓe hello sappo e jeetati ɓe jewti ko juuti haa ɓe nani sara maɓɓe dillere hulɓininde ɗo woɗɗani maayo ngoo kadi dillere nde hebbini ɓerɗe maɓɓe kulol ɓe nyongtodi ɓe ƴeŋi leɗɗal ngal haa collet ɓe cuuɗi toon eɓe pooyo to dillere nde waɗiri to ɓe njiito nder maayo to neɗɗal ina seeka ndiyam ɗam haa ngal hilniti e maɓɓe ko gooto e malkisaaɓe leeɓtaaɗo kadi ko o gaño worɓe ko ɓaleejo ɓutto toowɗo e ngal ronndi kiisuwal banngal cuɓɓuli nayi coka ngal haa tiiɗi e neɗɗal ngal ƴeengti ngal jippinoy e kiisuwal ngal les lekki ɗo laamɓe ɓe ƴeeŋi ɗo ɓe ɓeydi ɓittaade neɗɗal ngal jooɗiiɗo les lekki ɗo ngal uditi kiisuwal ngal yaltini toon debbo ñaantiiɗo jooɗɗo haa alaa ko nanndi ngal joɗɗini mbo sara makko ina darda mbo yitere gilli hello sappo e jeenayi ngal wi debbo o ko aan woni ɓurɗo timmude jondam e rewɓe fof aɗa ɗaati aan mbo ɓammi yidde gila e ñalngu dewgal men haa daña komi jiɗooma aɗa yiɗi mi ɗaano seeɗa sara ma ɗoygolam ngol e mawnude addi kam ɗo ngam fooftaade nde ngal gasni haalde ngal accuti ko al makko mawngal e dow koppi debbo o ngal forti koyɗe ɗe njahi haa ɗe timoye maayo ngo hono hojom tawa ngal ɗanima haa ngal watti harde debbo hoyni o yi lamɓe ɓe dow lekkito o finoriɓe jungo makko yo ɓe jippo ko alda e dillere kono kulol haɗi ɓe jippade ɓe mbi'i debbo o yo yaafo ɓe o deƴƴino debbo o ɓamti ko alwaji o e koyɗe makko joɗɗini ngal e leydi o ummi o jaaboriiɓe seeset e daande nde toowaani jippuɗe ina moƴƴi ngarone am ndeka e piinaali makko o yiɗi hollirde ko neɗɗal ngal ina hulɓini o wi jippuɗe ko yaawi wala taw kono saliiɓe mi findinamo mi wiya yo war on hello nogas haala ka jaaki laamɓe ɓe ɓe ngoni e jippuraade jam jam mbele ɓe mbaasa findinde neɗɗal ngal nde ɓe jippi debbo nangi ɓe juuɗe ɓe goɗiti lekkiki nden o wi ɓe so ɓe jiɗa o jiiɓa ɓe yo gote maɓɓe kala rokku ɗum feggere ni woni o heɓidima ɓe o addoy korel makko sabunde o yaltini toon pegge ha keewi o holli ɓe o wi oɗon gandi ko woni o ngal fof ɓe jaabi ala kono andi min ko ɗum woni o wi ko pegge worɓe ɓe nangodirnomi aadi ɓe fof goni ɗo eɓe jona capanɗe jeenayi e jeetato gorko ɓe joganimi suwoneruji miɗon ñaguiɗe mon ɗe gam timminde ɗe temedere mbeɗe mi wawa wiide hande miɗo jogui temedere giɗo kono ha joni ngal cofgal malkisal ngal woppanimi e ngal uddami kisuwal suuɗo yami nder maayo kono mi dartinta jamfade mum on gandi joni kay debbo so jolama gorko mum e giɗo mum fof mbawa hadde ɗum ko anniyi wadde ko wadde gorko fodi tan ko accude debbo e belaɗe mum wasa ludidade ha anda sirlu mum hello no gasi go no debbo gayni haalandeɓe ɗum ɗo o heɓi pegge maɓɓe ɗenne wattidiroyɗe eɗe joginoɗe debbo artiɗo joɗinoɗo o ɓamti hoore goral ngal fawide e dow koyɗe makko tawa ngal finani ngal ɓoslitaki nden o wi yo laamɓe ɓe keño ɓe njaha ɓe duttori ɗo ɓe ngarduno nde ɓe njahi haa ɓe mbirni debbo o e goral ngal sariyar wi sadjanan joni holko woni miijo ma e ko njiɗen ko goral ngal wona puntangal ayi kam rewɓe alaa ko ɓuri ɓe mowoni kaade laamɗo tartari mawgo jaabi eyi kay mawni am kadi en tawi ngal goral kay ɓuri en lebteede e funteede wadde eɗen poti ruttade to gure men ɗe sabu en keɓi ko ƴewannoɗen ɗum hatta en hankadi resde min kam miɗo andi no mbaɗanmi haa mi arta eɗo gonnomi law gacci jaltani hen mi yiɗa haalde ɗum jo kono so a andi ɗum ma a rew e yeruji am lamɗo mawɗo jaɓi feere miñi mum ɓe jawti e nargol jemma tata bo hawri ɓe jottima e nokku ɗo ɓe darnuno tillisaji maɓɓe hello no gasi ɗiɗi gartugol lamɓe ɓe yeyna watulaɓe ɓe fof ngari to maɓɓe gila subaka law ɓe jaɓɓiɓe jaɓɓungal teddungal ɓe mbaɗaniɓe kala ko ina weltina neɗɗo o wiɓe ala fof ko wodi so wona ɓe koota to lamorgo maɓɓe nde ɓe jotti galle lamɗo ɓe natoyto suudu debbo lamɗo to ɓe ɗeɗɗi ɗum ha maayi taw ɓe kalanani ɗum wonde ɓettini bone mo o waɗi o laamɗo o noddi worɓe ɓe fof ɓe nannga o hirsi ɓe fof taw ko junngo makko o waɗiri gasi ɗiɗo boneji ɓen ni laamɗo o waati e yeeso maɓɓe hankadi ko cukkaɗo e miñimu haa daanya laamɗo heɓli sajanan haa welti hankadi ko o kootaɗo to tartari mawngo woni sajanan hooti sariyar yamiri jaagorɗo makko yo addan ɗum womri gardiɗo harbiyankoɓe ndi o ɗofti ɗum ndi adda lamɗo leldi e mbomri ndi jamma goto kono jangu mum hen tan o wari ndi o wi o dartono e mbomri gondi hello no gase tati lunidare ari e jagorɗo o wadde ɗe golle bonɗe o ɗeɓi salade yamirore lamɗo o kono e ngol o addoy ko mbomri batulo mbo andaka e leydi ndi ndin mbomri ne jangu mum hen tan ndi wara caggal ɗum lamɗo addana mbomri gal goto ina e lamorgo ngo ko ni tan o wuuri ñande fof ko mbomri resama debbo maayi nde dillere war hoore jaaki wuro ngo fof nanate tan ko luukaali e goytaali ɗo ko baaba ina woya batte mbomri mum njaandi ndi wonta yiite gite mum kadi ga ko neniraaɓe lefɓe hulanɓe ɗimo en ɗi haa ina kaanga bojji ko ni woni ɓe keddi e kurgol lamɗo o kala sifa huɗore tawa ɓe ponno tan ko ñagademo e juurademo ngam woppude ɗe golle bonɗe ɗe o waɗata ko ustare tan ɓeydoto e laamu makko jagorɗo ko kanko woni cukko gardiɗo o bone fof ina joguino boomi ɗiɗi mawni ndi ina wi'e hoodere tokosiri ndi ina wi'e kange tokosiri ndi ina heewi teddungal kono mawni ndi ina yiɗi hoore mum batte ndewaagu mum hello no gasenayi indi moƴƴi hakkille kadi dina janngannu tindi doctoragu kame lasli maɓɓe kañum e jimri ko haala mayri ɓurno regade dow haalullaji windoɓe e on waktu e ɗum fof ende wonde mbaadi mawndi e gongantagal hakkille mayri ina yaaji sanne jagorɗo ina yiɗi mbomri makko mawni ndi kaddi gilli waɗino ñande wootere eɓe njewatanno kamɓe ɗiɗo mbomri ndi wi'i baba mino jogi ñagunde faade e ma mi yiɗi jaɓana kam nde nyagunde baaba o jaabi mi wawa salanadema yo taw ko jam nyagiɗa hoodere heɓiti wi nde ina ɗon wawi ɓurde kadi a nyawar sababu gaddan ɗumi namnade ma miɗo wakkili ittude ɗe caɗele ɗe o lamɗo waɗata e li galleji wuro ngoo jinmi ko ittande ɓe neniraɓe caɗele pawaɗe e dow koye mumen ko alda e dalilu babo heɓiti wi miijo ma ngo ina jogii nafa sabu ɗum ina walla nene ma bomri am kono ko jiɗɗa ko ittude nandan e ko ittoto holno mbaɗata ha kuftindina miijo ma ngo hello nogasejoyi hoodere jaabi baba am wadde haala ma lamɗo o ko baɗatɗo dewgal ñande fof mi wondi e ko jibinɗa kam ko addandemo caɗele ɗo wawtanta jagorɗo o hetti kaɗo haala fof o wi a allah mata ka kankaɗo bomri am holno ndorantoɗa kam ko boni aɗa andi lamɗo ina wakkili leldade e debbo jamma goto kadi waramo jango e mum hen tan an mbiya yomi rokkumama o resma an aɗa andi ko kalta ko eyi kay baaba momri ndi jaabi e gongiyankagal miɗo anndi fof bone gonɗo e dow mum a wawa faladimi mi taƴiri pundum hen ko mayde am kono somi heɓi folde mo leydi ndi sertaɗe caɗele ala ala jagorɗo heɓiti o wi kala ko mbawɗa ardindemi ta ɗum ina nafami miɗo fondi hen wonki am hello nogas e jeegom wada sikku so ma luundo kono so laamɗo yamiri kam yomi yuma laɓi e ɓernde a ah, miɗo ɗum foti ɗoftade dey ɗum noon ko golle bonɗe wonande baaba so hattanani mayde tan hattani yide baaba ina taƴa junngo mum ina wonde museki mayde hoodere jaabi kadi ma ñaagi yo a jaɓanam ko namnimami ko jagorɗo wi ŋatrema nde noon ko nde ɓeydanandemi tan fitina honno mbawirɗa dogde aɗa sukka e ustare ma so neɗɗo larata ñande peccagol dental bongal fotani nadde e ngal dental miɗo huli haɗa ko hemno ko mbabba hemma ɗum ina moƴƴuno kono tawba wawatonani ɗum hoodere wi ban mbabba di nimsinno jagorɗo heɓiti wi mi halananma ɗum fof heɗo kam hello nogase jeeɗiɗi ko mbabba e ngaari e julanke julanke galluɗi ne jogino cuuɗi kewɗi to winde makko ko toon o durano jawdi makko kewndi o yaltiɗi e debbo makko e sukaɓe makko faade to bingel tow ngam hisnude hoore makko omo jogino sirlu nangol ko kulle kaalata kono e waade noon fof o yiɗa anndinde hay gooto sirlu makko tawno o yondinkinaaki e ngurdam ko ɗum haadimo haalande yimɓe ko o anndi ko babba e ngaari ina ndendanno mbalka ñande wootere julanki o ina jooɗino hedde kulle ɗo omo yewtide sukaaɓe makko haa o nani ngaari ndi ina wiyam babba ba musiɗɗo miɗo sikki tan a weltoto so mi ƴeewaniima fooftere nde njiɗɗa nde kadi e golle seeɗa pawaaɗe e dow ma neɗɗo o hono julanki ina topitimaa ina lotma ina rokkuma nyamde e ndiyam hello nogas jeetati woni caɗele ma tan ko nabde julanke o somo ɗanno so wonano ɗum gonannoɗa ko huywere e gurdam ma fof kono wona no mani topitirami kadi kalifandi am ndi ina metti kono an aɗa mala miɗo lebtire ngi jali gila wendogo mi haɓɓengi e nder nyalawma kurɗo miɗo seeka leydi ɗum ina tampina kam haa ɗum ustani kam doole e on bone fof ndemowo keedo caggal am o darcinta fiide mi e tidde podgol jalo ngo piyanɗe ɗe ɓuri musde mi liggoto gila subaka haa naange muta so mi arti dokketemi ko caaɓe joorɗe ɗe mbaɗaka barke hay so mi ñaami nde wonno kowangilam ngel ina faaɗi mbaldanmi ko e tuundi am ko ɗum waɗi miɗo yeeɓa ngonka maaka baba bane ba taƴani hala ngari ndi acci ndi ndi haali ko ndi yinno ko fof haalde nde ndi gayni ngol ba jaabi wota jaabo sababunde inde colo nde gokkaɗa nde aɗa newi sanne ko an jaɓi waɗede no boni kadi a jangtotako holko keɓɗa e ɗeɗo caɗele fof ɗe goytotoɗa hello nogas jeenayi aɗa wara hoore ma tan e dow ɗo ponnoɗa foftude ɗo ponnoɗa weltade e yeeso ɓe ganda timmere ma a waritanoki ni a dañano tinnare e doole so addama aɗa hume to kowangel ma to aɗa wawi jangtade hutol gallaɗi ma aɗa gafto leydi aɗa lura lurari ma kulɓiniɗi ko an foti topitede holko saabi a e habtotako gaddanteɗa ko caaɓe jorɗe e huɗo ko moƴƴani salo ñamde ko aƴƴo ko tan gukita sa jaɓi feere am nde ma yiitu mbaylandi mum ha ngara jardim ngari ndi nangti ha tiini e ko mbabba haali ko ndi senni kala ko ndi foti wadde ndi ɓeydi hen musidɗo am mi heddata han hunde e ko mbiɗa kanko yomi wat kadi a yiyaɗe hol mbadi mbaɗirmi ɗum ɓe njewti ha ɓe njarti ndeke julanke o humpaka hen hay kelme janngo mum hen subaka law demowo ari nangude ngaari ndi haɓɓindi jalo sari woni e golle mum ɗe dawiranno hello capantati ngaari ndi noon ndi yejitani feere mbabba ndi tinni e on nyalngu nde kiikire ngari demowo artiri ndi howaango mayri ngam humde ndi toon hono no waɗanno ɗon tan ndi wokki indi duuro indi luura ndi turi gallaali ndi woni biigolɗe ndi haɓa demowo o ndi waɗi kala salaare nde mbabba jannginnuundi ñalngu dewɗo heen o nde demowo ari remiroyde ngaari ndi o tawi kowalngel ngel ina heewi huɗo e caaɓe ko addanoo ngaari ndi hanki jamma ngaari ndi ina leli e leydi koyɗe de ina carondiri e ndi uuma o sikki ko ndi ñawndi o yurmandi kadi o felliti ndi waawa yahde golle o yehi haalanoyde julanke o julanke o andi kam pewje mbabba ɗe ko jaɓaɗe nden noon wi yo leɓtuba no haniri ni o wi yah nangoy mbabba ba boppangari ndi hande nemraba haba wasa jomum demowo o jaɓi mbabba ñalli remde tampi ha yani nde wonno wawaniɗe golle e bonde ɗum fof dey mbabba fiya cabbi ha ɓandu mum toosi taw ndeke meɗa andu sawru hello capan tati e go'o ngari kañum welti sanne ñami kala ko addanano e kowalngel mum ñalli foftu welti eko rewi ko e tindinoje musidɗo mum duwani ɗum laabi ujunere sabu nde moƴƴere nde waɗani ɗum kadi woni e jargol ɗum nde soyni ɗum ina arta babba jabaki hay hunde ngari ndi sabu ɗum wontani ɗum ko lefte bonɗe ba woni e haaltaade ko wasde am rentaade tan takkimi dañde caɗeele ko mi beltinooɗo jalannooɗo daaña miɗo joginoo kala ko njinmi ko min waɗi haa narmi e oo bone kadi so mi yiitaani feere haa mi yalta tan ko maayde heddanii kam e ba haaltoo tan haa ba hortii daro ba yaniɗo damal howaango ɗoo ba faɗɗa e oɗo nokku jagorɗo o ina haalda hoodere wi ɗum bomri am a waɗanno mbabba baani jogorɗa ko yolaade so a rentaki e ko mbaddata ko hello capan tati e ɗiɗi hetto kam mbimami ko e a deñu laanama hoto ƴeewan hoorema mayde baba am hoodere jaabi yeru mbo kalanɗa kammo harata kam wadde ko kalmi ko kadi mi accata huɓɓinde ɓernde ma so wona naɓa kam to lamɗo to o ɓamami debbo makko jagorɗo yi mbomri ndi ina tiiɗi e haala mayri nden windi ewa moƴƴi wadde mbiɗa ko a woppata ko ngaɗɗa ko miɗo ma foti wadde no julanke o wannoni debbo makko ko ni ɗum yaari e nangol julanke o mbabba makko faɗɗama batte tampere yiɗi andude ko ɓenni hakkunde ba e ngaari ndi ko ɗum waɗi caggal kiraaɗe taw lewru feeri o yahi jooɗoyaade hedde ɗi e wondude e debbo makko nde ɓe jotti o nani mbabbe ba ina wiya ngaari ndi seylam miɗo ma ñaggi haalanam holno nganniiɗa wadde so demowo addaniima ko ñaamɗa janngo hello capan tati e tati ngaari ndi jaabi no mbaɗani mi jokka tan e ko njannginnoɗa kam ko nyawkinto tan kadi babbaba wi ren hoore ma no moƴƴi ina woodi feere yolande ma sabu nde ɓe ngari kikiɗe he mi nani julanki o ina wiya hunde ma ɓandu am ndu sirti ngari ndi giddi holko nanɗa hoto suuɗam hay hunde sabu allah giɗo am bandi am babbaba heɓiti wi ceerno men o haalani demowo makko haalulaji mettuɗimi o wi wadde ngaari ndi jaɓaani ñaam kadi ndi hortiima jinmi ko ndi hirsee janngo maƴiren sabu allah cakkoɗen tew o miskineeɓe nguru ngu noon ene nafa men ngokkan ñobboo men wadde noon wata leel e noddugol maccuɓe hirsooɓe ba ɓeydi heen ko ɗum jinnoomi anndindema moƴƴere joganimaami nde e sehilaagal gongal hakkunde men addanii kam rentindema e waasiyaadema e ngool so a addanaama caabe walla gubbal huɗo umma ko yaawi ngona heen ko noon tan ceerno men o ñaawirta ka celluɗo hayta ko haalno ko sikki ala a daɗaɗe maayde wadde heddo hoore ma tan ɓuri yankinaade hello capan tati e nayi ko ɗum babbaba yewtide ngaari ndi ndi huli sanne haa ndi watti luurde julanke o e heɗaade haala maɓɓe ka ha gasi tan filkiti jaleɗe har debbo mum o hawa debbo namni ɗum halnam holko sabi aɗa jala ɗe jaleɗe mawɗe bena minne mi jala julanke o jaabi debbo am aɗa welti e nangol jaleɗe am debbo jaabi ala yenmi ko anndude sababu o julanke o heɓiti wi mi wawa rokkudema on yiɗi kon anndu tan jalanmi koko mbabba men baa haalani ko ngaari min ndi ko heddi ko ko sirlu mbomi wawa haalandema hello capantati e joyi debbo heɓiti wi holko haɗatama andindemi o sirlu julanki o jaabi so mi haalanimambo tan ko maadi woni janja am an a yaɓato kam walla debbo o feeki ko kalɗa ko wawa wonde gonga sa salima andindimi ko mbabba ba e ngari ndi kaldi ko mi wondi e mawgu allah towɗo en gurdata ko juuti ko heddi ko nde o gasni ɗi konnguli o nattoy nder suudu o ɓaari e ɓalal suudu ndu ko ɗon o waali woyde no doole makko poti gorko o waali ko gooto kadi janngo mum heenne debbo o dartinaani bojji nden gorko o wi'i a hersata wadde hoore ma e ndi mbaadi ɗum jarani hen hunde gandugol ma ɗum ina famɗi nafa ko ɗum waɗi cirlumi ɗum wadde wata ɓeydu hen miijo debbo jaabi mi ɓeydat hen miijo kay kadi mi accata woyde so a laɓɓinanani kam ɗum hello capan tati e jeegom gorko heɓiti wi andu tan kam komi ceertowo e wonki am somi jaɓanima ko ngaɗɗa ko debbo heɓiti wi ko yiɗi fof yo wat sina weli allah mi wondaka mi faami gorko o jaabi ala ko wawama nannu goonga kadi mi anndi ko a maydatɗo e ngoo miijo ma mi nodder sukaaɓe ma fof mbele ɓe njiima aɗa haala taw a siwa maayi o noddi sukaaɓe ɓe o nelan esiraaɓe ɓe ngari nde ɓe kawriti o haalanɓe ko noddiri ɓe kamɓe fof ɓe kolli debbo o koye fenade o jooɗi omo foti ruttade caggal kono o lundiɓe fof o wi o maaya ɓurani mo accude ko o dartata ko e gorko makko babirawo e nenirawo debbo o kolli mo wonde ɗum nafata ɗum hay hunde kono ɓe donki folde mo e haala hay e limanagal haalaka e teddugal nde sukaɓe jimo omo horana ittede gon miijo ɓe goni e goygol kamɓe fof julanke e hoore mum fiddi natti andude holko o woni omo jooɗi e damal suudu makko kanko gooto o feliti sakkaade wonki makko ngam dandude debbo makko mo yiɗi haa alaaɗo tulni hello capantati e jeeɗiɗi nde ka mbomri am jagorɗo jokki e haaldude hoodere julanke o ina jogino capanɗe joyi gertogal e nguriyal gotal kañum e rawandu renannonduɗi nde joɗino nde no mbirumami ni omo miijo no foti wadde hayi rawandu ndu ina doga faade nguriyal ngal taw ngal ina ñakko gertogal gotal o nani ndu ina ngal wiya ngoriyal allah yamiranima ya wurko juuti ala gacce wadde ko mbaɗɗa ko hannde nguriyal ngal sirgini bibje kadi ngal rungtani rawandu ndu batte hulɗum ngal jaabi e fitina mi fotani wadde ɗum hannde e dow ñalɗi goɗɗi ɗi rawandu ndu heɓɓiti wi hay batte annda kono andu hannde ceerno men ina e caɗeele mawɗe debbo makko yiɗi ko andude sirlu makko nden noon ko o maayowo so debbo o anndi sirlu o yallah capantati e jeetati koɗo geɗe ɗe jarata kadi ko koriɗo yiitu feere ha o fola debbo makko sabu omo yiɗimo sanne kadi goyali makko ɗin jurminimamo o jogori maayi enen fof en jiɓima e o nokku an goto woni mo sunaki a ala gacce fijjude e gertoɗe guriyal ngal nani waju rawanu ndu ceerno ma o yiɗa gonga o jogi ko debbo goto kadi o ronkanambo min jogimi ko capanɗe joyo waɗatɓe ko welimi yo rutto e gonga makko o heɓar feere yaltude e ko o woni ko rawandu wi e holno jiɗɗa o waɗa gurelngal jaabi wi yo tawoy debbo makko to suudu makko to o udda ha tiiɗa o hocca sawru moƴƴuru o fiyamo laabi temedere miɗo laaɓa o fewtat caggal ɗum ɗon kadi o wontata namnademo ko sirla filanke on nani ko ngoriyal ngal haali ko ɗo no ummi o hocci sawru moƴƴuru tawi debbo o to nder suudu to o woyanno to o uddi ha tiiɗi o fiimo ha moƴƴi debbo o heddi omo wiya yoni hanti gorko am yoni han kadi accanam mi wonta namnade ma hunde hello capan tati e jeenayi e ɗi goytali gorko yi kay debbo o ina nimsiti wonde mo laablaabo nden o acci fiide mo wujiti damal ngal esiraɓe naati ɓe tawi debbo o arti e fewre makko ɓe belti kadi ɓe njuuri gorko o ngam sababu hollide debbo o goonga jagorɗo wi kadi bomri am aɗa foti lebtirede hono no o debbo julanke o fiirani e on fannu hoodere wi' babam tinno hoto haɗam timminde miijo am tindol oɗo debbo wawa kam jibde hakkille miɗo mo wawi haalande tinde kewɗi goɗɗi gandi naɗɗima a fotani lundade miijo am ngo kono noon yaafo kam sa salima ko namnimami ko a lundima hendu so tawi gilli ɓiɗɗo e baaba ɗi kadi ma waɗandemi ko mbimami ko min hooram mi yahat hollitoyde lamɗo o hoore am yallo capanɗe nayi nden bomri ndi fooli baaba o o naati e jamirooje makko kadi ko yiɗi fof yo hem bomri ndi e feere mayri o yahi ɗoone ɗoon tawoyde sariyar gam haala nde mo wonde no jamma garowo o o addanan mo hoodere laamɗo o haawa e ndi cakkudi nde jaagorɗo makko waɗani ɗum o wi'i holno mbaawirɗa sakkaade mi bomri ma nde jibinɗa jaagorɗo o jaabi wi'i laamɗo ko kanko rokkiri hoore makko fodore bonde fande ɗum nde hulɓinani ɗum kadi o yiɗi aduna makko ko teddungal wonde debbo ma e jamma gooto lamɗo heɓiti wi'i kono wota funtu hoorema jagorɗam jango sara ɗum adda jimmi ko mbara ɗum ɗone ɗon sa wasi noon wat mi wondi komi baɗowo aɗa maayi jagorɗo heɓiti wi'i lamɗo ɓerndam tajat ko alda e sikke so mi ɗoftimama e wondin baabirawo jaabimami ko e yurmin kinaare yallo capannayi e goo sariyar jaɓani jagorɗo makko kadi wi ɗum nde sohli fof yo addan ɗum bomri ndi jagorɗo mawɗo yahi haala noyde hoodere o welti haa no keɓɗo ko ɓuri fof welde e aduna o jaari baaba makko e ko jabani ɗum ko kadi e yiide baabiraɗo ina mettini o wimo ngam ittude mo e sunaare o wondi o memsata ko o jaɓi ko o resodira e lamɗo kadi o wona sababu weltinde pittali heddiɓe ɓe fof e ngurdam maɓɓe o miijoto tan ko yiidude e lamɗo o kono hade mo yahde o ɓami miñiiko hono kanŋe beela wonanoyamo gondijo makko toon wi ɗum miñam tedduɗon miɗo yiɗiɗ ballal ma e golle tiɗɗe miɗoma ñaagi wota salano kam baba ina nawami to lamɗo to ngam wonde jom suudu makko hoto hul hay bat eɗo kam tan no feewi hello capannayi e ɗiɗi so mi yottoyima yeeso lamɗo to mi ñagoto ɗum yo accuma mbaloya to suudu waytirdu to beele mi welto e duusoma so mi heɓi nden ñagunde hono no jiɗirmi hoto yejid findindemi jango subaka law gila fajiri sekani mbiya kam mawni am bandam so tawi on ɗanaki tin haalanami e tindima beldi tindol gotol ngol ganduɗa hade ɗum wiyat mi haalanma iɗi gotol kadi mi yonnatta jaltingol leydi ndi fof e nde ustare bonde nde gonɗen kanŋe wi waɗat kala ko ina wela ɗum so yamiri ɗum nde waktu lelagol yonti jagorɗo on naɓi hoodere to galle lamɗo to nannoyi ɗum to suudu lamɗo to caggal ɗum o hooti ɓoyatani lamɗo yi ɗum o wi ɗum yo sudidi yeso makko o tawi paɗɗuɗomo ala e leydi makko o yiɗi mo sanne gonde yi omo woya o namni ɗum ko waɗi omo woya hoodere jaabi lamɗo tedduɗon mi jogi minirawo debbo mo jinmi sanne kanko nena yiɗi mi sanne hello capan nayi e tati jinmi ko o wala e suudu ndu bele mi yiya ɗum kadi mi wayno ɗum gongol aɗa yiɗi mi daña weltare rokkude ɗum seedan faagal sehlagal amin sariyar jaɓi kanŋe addoya hono hojom taw ari lamɗo leldi e hoodere e mbandi towndi tekkundi kanŋe waali les maɓɓe e mbandi ɗaandi e waktu jonɗo haade fajiri kanŋe fini ummi waɗi ko mawni mum halfino ɗum ko noddi mawni am bandam so tawi on ɗanaki tinno haalanam e tindima belli tindol gotol ngol ganduɗa hade ɗum wiyat ah goram wasta ko ngol wonta watindo am nande ko weli hoodere fonno ko jaabaade ɗum kono haaldi ko laamɗo laamɗo tedduɗo aɗa yiɗi mi rokka oɗo miñi am moƴƴo ko namni ko laamɗo o jaabi ɗum ina moƴƴi nden hoodere wi'i miñi mum debbo o yo heɗo hankadi ɗon o femti sariyar o fuɗɗi jangtade tindol mbabba e ngaari e julanke julanke galɗuɗo ina jogino cuuɗi kewɗi to winde makko bindol dow ngaral caggal nden non hoodere wi so ɗon yiɗi anndude kedde mum luɓure kam nyalawma timmuɗo ɗo nyiɓirde am ɗo ɓen jaɓani mo dokkimo nyalngu kiɓɓo